פרק ל"ד ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הנבא על רועי ישראל, הנבא ואמרת עליהם לרועים. כה אמר אדוני אלוהים, הוי רועי ישראל, אשר היו רועים אותם, הלא הצאן ירעו הרועים. את החלב תאכלו, ואת הצמר תלבשו, הבריאה תזבחו, הצאן לא תרעו. את הנחלות לא חיזקתם, ואת החולה לא ריפאתם, ולנשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השבותם, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם, ובפרך. ותפוצנה מבלי רועה, ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה, ותפוצנה. ישגו צוני בכל ההרים, ועל כל גבעה רמה, ועל כל פני הארץ נפוצו צוני, ואין דורש ואין מבקש. לכן רועים, שמעו את דבר אדוני. חי אני, נאום אדוני אלוהים. אם לא יען היות צאני לבז, ותהיינה צאני לאוכלה, לכל חיית השדה מעין רועה, ולא דרשו רועי את צאני, ויראו הרועים אותם, ואת צאני לא רעו. לכן הרועים שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל הרועים, ודרשתי את צאני מידם, והשבתתי מרעות צאן, ולא ירעו עוד הרועים אותם, והצלתי צאני מפיהם, ולא תהיינה להם לאוכלה. כי כה אמר אדוני אלוהים, הנני אני, ודרשתי את צאני וביקרתים, כבקרת רועה עדרו ביום היותו בתוך צונו נפרשות. כן אבקר את צוני והצלתי את הם מכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל. והוצאתים מן העמים, וקיבצתים מן הארצות, והביאותים אל אדמתם, ורעיתים אל הרי ישראל, באפיקים ובכל מושבי הארץ. במרעה טוב אראה אותם, ובהרי מרום ישראל יהיה נביהם, שם תרבצנה בנווה טוב, ומרעה שמן תרענה אל הרי ישראל. אני אראה צוני, ואני ארביצם נאום אדוני אלוהים. את העובדת אבקש, ואת הנידחת אשיב, ולנשברת אחבוש, ואת החולה אחזק, ואת השמנה ואת החזקה אשמיד, ארענה במשפט. ואפנה צוני, כה אמר אדוני אלוהים, הנני שופט בין שא לשא, לאלים ולעתודים. המעט מכם המרעה הטוב תרעו, ויתר מרעיכם תרמסו ברגליכם, ומשקע מים תשתו, ואת הנותרים ברגליכם תרפוסון. וצוני מרמס רגליכם תרענה, ומרפס רגליכם תשתנה. לכן כה אמר אדוני אלוהים עליהם, הנני אני ושפטתי בין שא בריה ובין שא רזה. יען בצד ובכתף תהדופו, ובקרניכם תנגחו כל הנחלות, עד אשר הפיצותם אותנה אל החוצה. והושעתי לצוני, ולא תהיינה עוד לבז, ושפטתי בין שא לשא. והקימותי עליהם רועה אחד וראה את הן, את עבדי דוד, הוא יראה אותם, והוא יהיה להן לרועה. ואני אדוני אהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני אדוני דיברתי. וחרדתי להם ברית שלום, והשבתתי חיה רעה מן הארץ, וישבו במדבר לבטח, וישנו ביערים. ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה, והורדתי הגשם בעתו, גשמי ברכה יהיו. ונתן עץ השדה את פריו, והארץ תיתן יבולה. והיו על אדמתם לבטח, וידעו כי אני אדוני בשברי את מוטות עולם, והצלתים מיד העובדים בהם. ולא יהיו עוד בז לגויים, וחיית הארץ לא תאכלם, וישבו לבטח ואין מחריד. והקימותי להם מטע לשם, ולא יהיו עוד אסופי רעב בארץ, ולא יישאו עוד כלימת הגויים, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם איתם, והמה עמי בית ישראל נאום אדוני אלוהים. ואתם צוני צאן מרעיתי, אדם אתם, אני אלוהיכם, נאום אדוני אלוהים.